macca simore nogase tati nden yeesu wi'i diɗɗal ngal e almuɓe mumɓe ko sariyankoɓe ɓe e farise en ɓe poti firade sariya musa o ko ɗum waɗi oɗon poti jaɓande ɓe mbaɗon kala ko ɓe mbi on kono woto ñembe e golle maɓɓe ngati ɓe mbaɗata ko ɓe janginta ko ɓe kaɓɓat dongle tedduɗe ɓe nimda ɗumen e yimɓe kono hay peɗeeli maɓɓe memata heen kamɓe e koye man kala ko aɓe mbaɗa ɓe mbaɗirta ɗum ko mbele yo ɓe njiye ko ɗum waɗi aɓe kaɓɓa talki mawɗi aɓe ndaasa ceɓe wutteeji ɓe njiɗi tan ko jolle ɓurɗe seettinaade e nder koɗule e batirɗe ɓe njiɗi tan ko salmineede calminaali tedduɗi e nokkuuji keewɗi yimɓe e noddireede ceerno kono onon woto jaɓe noddirede ceerno ngati jogiɗon tan ko ceerno gooto te onon fof ko on bandiraɓe woto mbiye hay gooto baaba e dow leydi ngati jogiɗon tan ko baaba gooto manam gonɗo dow asaman o woto jaɓe noddirede gardiɗo ngati jogiɗon tan ko gardiɗo gooto manam almasihu o ɓurɗo e mon mawnude foti wonde ko carwowo heddiɓe ɓe kala mawni kiniɗo yandinte kadi kala jankiniiɗo mawninte musiiba woodani on onon sariyankooɓe e farisa en naafi geeji oɗon coka damal laamu asamaan ngal on naatata onone koye mon kadi on gaccata yiɗɓe naatde naata musiiba woodani on onon sariyankooɓe e farisa en naafi geeji oɗon morko jawdi diwɓe sankoraaɓe duttoɗon kadi mbaɗon toraali juuɗɗi ngam moƴƴi kinaade ko ɗum waɗi on pawete kuugal ɓurngal hittude musiba woodani on onon sariyankooɓe e farisa en naafi geeji oɗon ɗannoro baŋ yo baŋ gila e leydi haa e geej ngam dañde tuuɓɗo gooto duttoɗon kadi so on dañii ɗum mbaɗon ɗum neɗɗo jahannama ɓurɗo on bonde laabi ɗiɗi musiba woodani on onon wumɓe ɗowoɓe wumɓe oɗon mbiya so neɗɗo wondiri suudu allah ndu ko meere kono so wondiri kange suudu allah o naatni hoore mum fuuyɓe wumɓe holi heen ko ɓuri ko kange o walla ko suudu sennooru kange ndu oɗon mbiya kadi so neɗɗo wondiri sakkorde nde ko meere kono so wondiri sada gonɗo dow sakkorde o naatni hoore mum wumɓe holi heen ko ɓuri ko sadak o walla ko sakkorde sennoore sadak nde nden noon kala gondirɗo sakkorde nde wondiri ko kayre e kala ko fawi e dow mayre kala gondirɗo suudu allah ndu wondiri ko kayru e koɗɗo e mayru o kala gondirɗo asaman o wondiri ko jappeere allah nde e jooɗiɗo e mayre o musiba wodani on onon sariyankoɓe e farisa en naafigueji oɗon gittana allah asakal nana wondude e puɗi cafnoji goddi kono oɗon palkiso ko ɓuri fayodinde e sariya he ko hono peewal jurum e hoolaare ndenne dey ko ɗum ponnoɗon waɗde tawa on palkisaaki ko heddi ko ko on wumɓe ɗo wooɓe so mbubu yani e njaram mon on ciiwat gitton ɗum tawa noon oɗon moɗa ngelooba musiba woodani on onon sariyankoɓe e farise en naa figeeji oɗon lawde caggal koron e lehon tawa nder mumen ina heewi nguykaaji ɓurteende farisa gumɗo lawɗu nder o ko adii fof ndeen ma caggal o ne laaɓ musiiba woodani on onon sariyankooɓe e farisa en naa figeeji mbaaɗon kono janaale danwinaaɗe ɗe boowol mumen yooɗi tawa nder mumen ina heewi ƴiye e tuundi mbaadi kala ononne ko noon mbaɗon e jiiɗe oɗon nandi e fewɓe kono noon nder mon ina wii gambal naafi gaagu e oñaare musiba woodani on onon sariyankoɓe e farisa en naafi geeji oɗon maha janale annabaɓe ɓe oɗon cinka janale fewɓe ɓe duttoɗon mbiyon sinno amin tawano jamanu taniraɓe amen min ɓamdatano emomin rufde ɗiƴe ma annabaɓe ɓe hono noon on cettanima koye mon giwɗon koye warannoɓe annabaɓe ɓe tawde ko noon jokkite ko taniraɓe mon puɗɗino ko ha timma baaji leydi cohe bonɗe holi foof no mijortoɗon wasde weddede jahannama ko ɗum waɗi moɗo nelda on annabaɓe e hakkilanteɓe kañumen e sariyankoɓe mbaron hen hunde pegon hen hunde karwisoɗon hen hunde e nder batirɗe mon gabboɗon ɗumen wuro yowur hono noon ko e mon ƴiƴam ɓe mbiyani mbaɗani ɗam foof yantata guila e ƴiƴam abel pewɗo o ha e ƴiƴam sakari ɓi barasi mo mbarnoɗon hakkude suudu allah ndu e sakkorde nde e gongo mboɗo wiya on ɗum foof yantata koye oɗo yonta yerusalem yerusalem aan cankowo annabaɓe bardowo nelaaɓe e mum kaaƴe o holino foti laabi jinmi rendinde ɓesgu ma no gertogal rendinirta coppi mum e les bibji mum ni kono noon on jaɓaani ko ɗum waɗi ma on ɗalde galle mon tawa ko wiinde gati mboɗo wiya on hankadi on gonta yiitam haañane mbiɗon yo barke jippo e garowo e inde jomiraɗo o